Jenny och vänner-redaktionen håller på att återhämta sig efter helgens sonar. Uh, nu är det snart en vecka sedan, <laughs> sedan, uh, eh, sedan den var, men jag är fortfarande liksom lite stel i kroppen. Uh, Viktor Wallås, du var, du var inte med? Nej, jag var inte på sonar tyvärr. Uh, jag var i Norrköping på fredag. Haha. ja, jag, ja, man kan inte göra allt. Nej, vad hände i Norrköping? Det var också musikfest. Ja, no, Where's the Music har jag för mig att det hette. Mm. det var det var, det var en, trevlig, en trevlig dag. En intensiv dag i Norrköping. Var, hur kom det sig att du var där? Jag var egentligen där på jobb. Jag jobbar på Sony ATV nu för tiden. Uh, Och vi hade en, eh, två gäster här från New York som skulle prata och vi hade en del akter och sånt där nere. Så vi var där och typ checkade ut det. Eh, du, liksom, nu höll på säga, nu, du är vuxen nu och har ett riktigt jobb. <laughs> jag hade ett riktigt jobb förra ja, gången jag var med också. Jag vet. Men eh, ja, sommaren 2013 när du var med och gästade Jenny ja. Werner sist och spelade hipstermusik så, så tänkte jag kanske mer på dig som någon slags stökperson eh, som hängde i ett stort gäng som hette Shitfaced och drack folköl. Typ. Um, det kan ja, du göra fortfarande? uh, nej, jag, jag dricker inte så mycket folköl längre. Men den iakttagelsen jag var ganska korrekt, eller mm. var korrekt. Men det, det, så tiden går snabbt och folk ska få barn och ja, du vet hur det funkar. Men inte du? Inte Nej. jag, Nej. men vår okay. gemensamma kompis, kompisar. Ja. Men eh, uppstyrt förlags eh, jobbliv ja. nu för tiden? Eh, det är så uppstyrt det kan bli i musikbranschen, tänker jag. Mm. Jag har inte, inte jobbat där skitlänge, men det, det är grymt. Vi har extremt mycket bra akter och ja, men det är spännande. Det är skitkul. Vad är du mest peppad på som vi, uh, alltså alltid peppad på Lorens, uh, eh, Upton Goods nya är ju grymt. Uh, jag tycker att Elias som precis släpptes är helt fantastisk. Den mm. låten kommer bli stor. Ni hänger med hela Sad Boys-gänget och de har vi. försöker hålla reda på dem också. <laughs> de, de, de, dyker upp titt som tätt och där händer också alltid skitbra grejer. Liksom. Inte jättemycket ATV, eller Sony ATV-artister i dagens låtskörd. Nej, det är lite så här vi hade lite jättebra grejer på gång, men det, ja, det, det händer alltid saker och sådär. Det är väl en låt som är Sony ITV i Frankrike, tror jag. Mm -hmm, spännande. Dock inte helt säker, så vi, vi, eh, man kan få ringa mig och så kan man få <laughs> lyssna sen. Det blir bäst av eh, Victor Wallås Soundcloud-feed Ja, lite idag. så. Vi, lite så är det. vi har ungefär samma, samma preferenser, känns det som. Ja, det kanske blir lite likriktat idag. Hur mycket har du lyssnat på Future Brown-skivan? Um, fem gånger kanske. Det är ganska mycket, tycker jag det, det är inte nog. Nej. to try my bro. These bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust us, so homie. I gotta keep it on me. Up I Chirac, got my own big homie. Let's try my bro. These bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust us, so homie. I gotta keep it on me. I'm saying all these bitches that ain't want me out on me. They like, let's ain't know why you acting so phony. I'm like, bitch, move around. You see me be counting my money. I'm on my grind, baby, and I think you flying on me. Niggas over blue, I'm at the top and they lonely. Ain't met a nigga in a minute, I can call my homie. So I'm just getting to the money, focus, trying to win a race. Niggas faking like they tough because they tatted on their face. I grew up in Chirac, I'm my own big homie. Let's try my bro, these bitches call trust her soul, homie. I gotta keep it on me. I actually thought I needed me some big homies. Now I'm my own big homie. Miss ain't already lonely. These hoes wanna call us phony. Bitch, you gotta get this money. Been broke, ain't right now for me. Got rich, now the bitch is lovely. Cruising on 4 and 4G. Boss up running shit like Tony. I told her niggas ain't lonely. Miss ain't no better lonely. All cush, I'm stuck on tree tree. Ball out every day, it's sleepy. See a lot of these hoes want BB. I run these hoes with Mimi. I grew up in Chirac, I'm my own big homie. They try my bro, these bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust a soul, homie. I gotta keep it on. I be up in Chirac on my own big me. Let's try my bro, these bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plan on me. Don't trust a soul, homie. I gotta keep it Came on from the bottom of this world. I fit with a Molly girl, but I'm rolling orange flag. Got me in another world, pulling up and belling out in a cocaine suit. Now I got all these hoes staring, asking where your fucking roof. I'm drinking Remy, not the goose. When I'm rapping in the booth, now I got all these hoes adoring me. I think I got the juice. They be like, boy, I'm loving you. They like, say, no, I think you cute. I told that thirsty ass bitch, I'm about my money, do the crew. I grew up in Chirac, I'm my own big homie. They try my bro, these bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust us, so homie, I gotta keep it on me. I grew up in Chirac, I'm my own big homie. They try my bro, these bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust us, so homie. Future Brown och eh, Sicko Mob, Big Homie. Shit vad bra den här är. Den är jättebra. Men det är det som vi pratade om, det är lite svårt att bestämma vilken låt som är bäst tycker jag. Det känns som att man har hört många låtar länge liksom. Och ja. Eh, det nya, är, det man inte har hört, det är också jättebra. Man har också så laddat väldigt, väldigt länge. Eller man, jag har gjort det <laughs> med Future Brown-albumet. det, det blir alltid lite antiklimax också. Det är inte så här att man bara wow, det här är århundradets eh, platta. Eh, men de är ju liksom alltid coola och ja. det sjukaste tycker jag ändå är den här gästlistan. Att det bara är sådana artister som man själv skulle vilja ha plockat med på en eh, skiva på något ja, sätt. Exakt. Ifall man var en hipproducent. <laughs> det är lite kul med Future Bound, för jag satt och googlade lite nu whilst vi lyssnade på låten. Och mm. i det först, första gången som jag var med Jenny Vänner med Johannes, då hade vi med, eller du spelade en Future Brown, eller om vi hade med, jag är inte säker. Var det um, Wanna ehm, Party? Ja, ja. det var ju alltså ages ago känns det som. Ja, men vad, um, gud vad roligt. Just det, det, jag kommer faktiskt ihåg det nu. Det är Vi pratade om de där spök, spökiga kyrkklockorna. Ja. Uh, ja, men de är ju bra på det där lite skeva och knäppa. Ja, men exakt. Uh, utan att kännas för långt från rappen liksom. Exakt. Uh, men ja, uh, så Tink, 3D uh, eh, Kelila, jättemycket grymma brudar. Ja, Maluka, osäker på hur man uttalar det, men grym. Mm, så bra. Uh, vi fortsätter med ditt första låtval, som också är en låt som jag verkligen, verkligen gillar. Jag blir glad att du tar med den. Ja, det är uh, en ny låt från Purple som jag inte riktigt minns vad den heter. Den heter Extin Extinction. Extinction. Jättebra, vi lyssnar så kan vi prata lite mer sen. There's a sea Vad är det som du gillar med det här? Um, jag tror att det främst är liksom att man känner igen liksom, uh, viben från hela den här We Did It uh, eh, LA-snubb eh, kollektivet. Äh, ja, mm. exakt. Men att liksom när, man, när, när Purple kommer in med en fantastisk röst på det, så blir det, jag vet inte, det, adderar liksom dimensioner som känns väldigt mycket fräschare än vad det är mm. som var coolt för två veckor sedan. Ja, det låter lite mer som en färdig låt som skulle kunna spelas i radio. Exakt. Med någon exakt. slags 80-talsballad-feeling ja. adderad. Ja, ja, jag tycker också det är asfint. Lite så här, mm, snöat in lite på den där alltså så här, bra röstgrejen igen, vilket är ganska... Mm. Jag vet inte, det kommer mycket sånt från, från manliga artister. Liksom. Undrar vem det är som sjunger. Är det han själv? Jag mm. tror det. Jag har mm. förstått det som det. Det känns väl som att jag har inte riktigt koll på honom. det enda jag vet är att han är en del av, av We Did It, och, men att han inte är från USA. Jag tror att han är från, från England eller någonting. Jag tror att han bor i Berlin. Men eh, det spelar ju inte så himla stor roll mm. längre. Han är, han är icke-amerikan i alla fall, tror ja. jag. Nej, men det låter asfint. Det, mm. Jag gillade verkligen den här The Club som kom för något år sedan. Men den går ju verkligen åt det här supermörka, dova, Exakt. Eh, knäppa hållet. Det här är lite, det här är lite lightare. Ja. Sätt. Fast ändå ja, har en känsla av, av, mörker. <laughs> det är fint tycker jag. Må inte bli för glatt. <laughs> <laughs> jo, nu går vi till någonting som ändå är så här svingulligt. Eh, eh, ett uh, redeem som kom för några veckor sedan, tror jag i alla fall. Det kom i alla fall en samling för några veckor sedan med det här. det heter Cute Bubble. Det Då, älskar man ju. Det låter det låter ju fantastiskt. <laughs> Ja, det här är Statius. Get me in a trouble. Every movement, move it a bubble. Boy, I drive and I steer and crash all of a sudden. And I know me never do nothing. Feel it firm, it firm, and it not soft like cotton. i be searching, find the right button. Cause everywhere me amigo. Tell me, said them love for me, move up me waist and jump in Bubble, bubble, bub, bub, bubble, bubble, bubble, bubble, bub, bubble, cute, cute bubble. Watch me a bubble. Me a do the cute bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, so you for do it. Shake up the left and right cheek. Tell a boy to try. If him not the right size feet, you bubble right palm beat. You better use your sledgehammer, sledgehammer knock it like concrete. You back better ready. You want fi strong palm feet. Good body, girl face pretty and complete. You me hot, feel it when me a bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble cute bubble cute bubble. Watch me a bubble. Me a do the cute bubble. Bubble. Bubble. Bubble. Bubble, bubble, bubble and catch. Sit down and watch. Hold me ankle and make the jaw clap. You never know some bad like that. Wait till me sit down now you laugh. Boy, that's what me a fat. I hear one attack. And when we in the room, no free for damage it, car the bubble can't pop. You love it in me bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, cute bubble, cute bubble. Watch me a bubble, me a do the cute bubble, bubble, bubble, bubble, cute bubble. Get me in a trouble, every movement move it a bubble. Boy, I drive and I steer and crash all of a sudden. And all know me never do nothing. Feel it firm, it firm, and it not soft like cotton. I've search, you find the right button. Cause everywhere me go, everywhere I me go. Tell me, set them love on me, move up me waist and jump in make it. bubble, bubble, bub, bub, bubble, bub, bub, bub, bub, bubble, bubble, bub, bub, bub, bubble, bubble, cute, cute bubble. cute overload nästan, fast ändå inte. Nej, men det kan, väl, kan det bli cute overload liksom? Inte när det är dancehall i alla fall. Nej. Då väger det alltid upp med någonting annat. Uh, men det, det här är fantastiskt tycker jag. Ja, jag tycker också det låter jätte eh, kul liksom. Ja. Eller vad ska man säga? Jag är inget, jag är liksom ingen, jag kan ingenting om dancehall, men jag tycker att det är när det är bra så är det ju bra. Ja, om det här eh, är bra. Jag ska inte påstå att jag är någon dansgolvsexpert heller, verkligen inte. Det, det går liksom i vågor lite grann. Jag brukar komma på så här bara, men gud, jag, nu har jag inte så här haft koll på dansgolvscenen på mm. svinlänge och så försöker man rota lite. Uh, och så finns det alltid jättemycket bra saker som man har missat såklart. Men um, det här hittade jag på um, ehm, den brittiska producenten Merlo har precis ah. gjort någon mix uh, där det fanns liksom flera spår mm, på det här rhythmet, Cute Bubble med Devasticious. Jättekul. Så gulligt. <laughs> Ja, faktiskt. På tal om gulliga saker, eh, världens gulligaste mm, artistnamn. Little Cloud blir det nu. Ja, det blir det. Um, <laughs> inte riktigt lika sockersöt kanske man... Eh. Musiken är väl inte riktigt lika gullig som hennes namn. Nej. Va, va, vad är det som du gillar med Little Cloud? Um, jag, jag, vet inte. Det känns bara så här... Uh, det känns som eh, jag vet inte, lite så Anna Melina-aktigt fast ändå mer skruvat. Ja, eh, men vi lyssnar. Mine med Little Cloud. Yes. Vad får du för um, vibe? Mm, men det är så här, ehm, det är lite sövande på ett, på ett, så här, ett, det har ett driv som är lite hypnotiskt på något sätt. Av hennes, Verkligen. När hon, när hon kommer in med, med vocals så blir det liksom, jag vet inte, man, jag gillar, man gillar alltid det drömska på något sätt. Jag tycker det känns lite som när den här ormen i Djungelboken ska hypnotisera Mowgli <laughs> ja. och sjunger någon så här, typ vaggvisa som sätter en i någon slags trans. Ja, men lite, lite, så. lite den känslan. Hon, den andra låten på hennes EP, eller vad det nu är, som kom i dagarna, är ju ändå ännu mer lugn liksom, och mm. jätteslappig. Eh, som också är toppen, man borde kolla upp den. Hashtag Jells Girlfriend heter den. Bra titel. Faktiskt. Jag tänker att det är nog rätt lätt att bli Jealous Girlfriend om man är tillsammans med någon i, <laughs> i Sad Boys, eller? Ja, det, är väl, det finns Hon väl Hon och Young Sherman ihop. Äh, jag, gud, jag vet ingenting om det här. Jag bara tänker jag att så här, stökgäng på turné, typ. Och sånt. Ja, men lite så. Eh, hon, hon, jag, jag gillar verkligen henne i alla fall. Hon verkar svincool. Oh, ja, jag, alltså jag har ju liksom ingen aning vem det är, men det, man, det lilla man har sett är ju... Eh, hon verkar ju vara super awesome, liksom. Uh, Little Cloud, bra namn. Uh, Young Scooter, kanske... <laughs> Nästan lika bra namn. lika bra namn. <laughs> <laughs> jag älskar det. Ja, men han är ju så jävla... Så gulligt. Ja, han är grym. Han dyker upp på nästa låt som du också har tagit med dig. Ja. Uh, det är Brodinski och Young Scooter. Exakt. Det känns som ett väldigt konstigt och oväntat samarbete på något sätt. Um, ja. Men jag tycker att all, nästan allt som Young Scooter gör och är med på är jävligt coolt. Liksom, ATL. your kind. Yeah. Let's go. I don't give a fuck. Twist your fingers up. Load, load the clip up. Jump in your whipping stunt. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Like casino, do what the fuck I want, want, want. Yeah. Middle disrespecting customers. For real. Young scooter on some rap shit. You, you know my niggas by action and yeah. niggas up. Fuck. I just don't give a fuck. Uh-uh. I just don't give a fuck. Nah. Like Tupac hit hit em up. They try to hit me up. Right. I play it high right. I know right. my club for sure. Yeah. I drew the ticket down the street from the rest of Yeah. Middle fingers in the air if you don't give a fuck. see a hater throw a chair if you don't give a fuck. fuck you haters. I burn millions yeah. every year. I just yeah. don't give a fuck. We in this dirty world. Yeah. How can I explain? explain. It's a shiesty game, game, so I stay in my lane. Don't want nobody fame. No. It ain't no fame monster. These niggas not 100. Fake. I still roll run them. I just don't give a fuck. Let me go gang. We stay counting and DJ Screw, we stay I kept working and working till I ran a million up. Work, yeah, I rap and still serving, I just don't give a fuck. Yeah. Middle fingers in the vilken eh, dirty låt du har tagit med. Ja, jag vet, förlåt. <laughs> det är okej. Men jag, um, jag vet inte, jag fick någon sån här revival på uh, eh, ATL i och med den här uh, serien som är på en annan webbkanal. Mm. <laughs> som också var någon slags tidning. Um, och så var det ett avsnitt med Young, där Young Scooter var med och han är ju han är, han är cool liksom. Jättekul. Uh, Uh, Brodinski är en så här gammal hipster, konstaterade vi precis när vi lyssnade på, för några år sedan när liksom Paris stod för den så här stökigaste, liksom, knäppa partymusiken. Ja. Ja, som sen, man sen tröttnade på totalt och bara, fy vad jobbigt. Det känns ju helt borta liksom. Mm. Um, men att, jag vet inte, han har någon, han har någon ny platta på gång där han ja, tydligen då ska göra rap med mm. massa gästartister som kanske blir bra, jag vet inte. Ja, men det här låter ganska bra. Jag gillar den här lite techno-viben på, på introt och jag kan ingenting om techno men för mig så är det där. Så länge man håller ner tempot. Exakt, <laughs> exakt. vi åker och lyssnar på det. <laughs> det jag tycker den är rätt skön faktiskt. Ja. my hand. I don't do perk knees ass. I think your baby mama is a fan. Lame niggas gram. Your bitch Miss Piggy going ham. Don't make a boat peep when she hop up in Niggas in the street don't give a hoover down. But like a hoosier, I'm a loser for the fam. Used to be a loser, now I'm worth a hundred grand. Not here for the fuck shit. Check isn't up, it ain't up for discussion. Been rolling blunts like 12:32. It's 4:30 now. What the fuck I'ma do with like all of these blunts? Smoking weed till I don't know where the sun is. Me and myself and I mean with the fuck shit. Drugs like all that I fuck with, and all of these bad bitches love it. And know that it's good, get the label. Good gag, good gag, know that I blow it. If you got a problem, nigga, say it. Otherwise, motherfucker, don't show it. And I swear to God, and I like Karina if it's popping, oh. But if you wanna go for it, green light, it's a fucking go. I just need a fucking bitch to put your on. face since I was a kid. Say Lil Famo, he's ahead of the rest. I don't do nothing that I'm gonna regret. I know somebody's been looking for me. I know somebody's been by my money machine. I found a band in my washing machine. And they only playing Washington's. I'm on a shroom, soon the room is going zoom, zoom. This that new school, straight out the lagoon doom. Man, I count the fucking cake like I'm an ex-con. Lamborghini wax off, chop wax on. I just need a fucking bitch to put this shag on. Then I'll be someone that you can once. I need some five iPhones tripping at once. And I got two bad bitches kissing each other and they don't even know what the fuck they even want. They want have fun with a young rich nigga. They wanna have fun with a young rich nigga. And luckily, I'm a young rich nigga. And I need some bad bitches that'll come with nigga. No, it's not a lot of room, only one whip with us. Got a big ass room in the back of the villa. And I'm packing a killer. Few girl, couple black, and the rest of Manila. Got some we can fill up, And I don't wanna love her. I just wanna feel her. You know, fucking forget her. It ain't nothing I figure. Cause when I wake up, probably won't give a fuck. All oh, fucking remember. Like fucking remember. And, uh. Jack Daniels in my hand. Now I'm off perch, fuck sands. Still motherfucker, i the man. Said that off that nigga, know that, understand. And watching me life like a nigga on the man. True story, I ain't playing. Fuck a motherfucker, he was saying, understand. Damn. I just need a fucking I'll Om jag skulle gissa så skulle jag ändå tänka att det här var Victor musik. Tycker du det är bra? Um, ja, men jag tycker det. All right. Det börjar liksom så smälta ihop allt det där för mm. mig. Men jag, jag, tycker fortfarande att det är bra och, och det är lite så här, det är lite mörkt också. Det är väl, det är right. Jag gillar ju också, eller alla gillar väl de där två små Uh, från det där bandet som är ett svårt namn som jag, som jag inte tänker säga. Ray Shremmerd, uh, en av Ray Shremmerd-killarna, Sway Lee, eh, som är med på Two Nines låt Never See Me Again. Atlanta är vi tillbaka i. Det är kul. Eh, mycket Atlanta idag. Men det, jag tycker det låter bra liksom. Mm. Men jag vet inte om jag skulle så här. Det är väl inget jag typ kommer uh, spela hundra gånger på rad för att jag tycker det är så här, det här är typ det sjukaste jag hört. Men, mm. men ändå kul. Jag tycker det är jättebra. Vet ej vem den andra personen är dock. Uh, nej, men de är väl ett helt gäng, tror jag. All right. Det finns någon slags skivbolag som heter Two också, mm. med lite blandat, blandat folk. Alltså nu låter det som att jag har världens sämsta koll <laughs> och det är korrekt. man, <laughs> får inte skämmas för det. Nej, um, vi, vi har spelat en hel del kids. Ja. Det blir mycket unga, unga personer som gör musik. Du har, har släppt med dig någonting som jag vet att du har lyssnat på väldigt, väldigt mycket förut i alla fall. <laughs> Ett ja. annat gäng som har blivit lite äldre. Ja, um, Dipset. Mm. Whoop, whoop. Vad, har du för, vad har du för förhållande till Dipset? <laughs> för mig så är uh, nu kommer folk, uh, jag vet flera som kommer säga att jag är helt knäpp nu, men det är ju så här, det är gammal hiphop för mig. Ja. Um, och kanske, kul! Ja, jag tycker det är kul. uh, <laughs> och att så här, typ för tio år sedan så lyssnade jag skitmycket på det här. Och i flera år framåt också. Och de så här, dyker upp ibland och bara gör så bra grejer. Men det är som det är. Det är bara kul. Ett tag så var de ju verkligen de coolaste Exakt. och roligaste i hela världen och ja. hade finast kläder. Och de har liksom så här, det finns någon så energi kvar från det ändå, ja, trots allt. det gör det. stunt. What you mad for? What's up? you mad cause I'm getting more money? Nigga, Know the rules, nigga. Fuck boy. all tough, you go. Nigga, nigga, do something. Fuck boy. Nigga, do it, nigga. Oh, that's what huh. I thought, nigga. Jones. These niggas pump faking body bluff. Huh? Had a pump shaking while the shotty bust. Riding shotty got a body with me. in a wide body and I got it with me. So what you looking at? What you looking at? pushing past. Fully loaded tuck and I'm cooking grass. Fuck boy what your pussy ass. I could turn beef into sushi. These niggas say they G's cause they groupies. Remember running through the streets with the Uzi. Nowadays I could get you killed from my jacuzzi. What you looking at? had before, now here we go again. Niggas acting, I got movies I could throw them in. And I bet them niggas never play a role again. Oh my god, I think I'm seeing stars. Oh, I forgot I'm in this race, double R. Damn. Always two tucking. Might just hop out on your block and leave the coop running. I, Nigga, do something. They just talking cause they got lips. My Bobby Smurdy, your girl, she a hot bitch. Up in town, eating good with the chopsticks. Two extended clips, don't get hit with the chopsticks looking at? like you gonna do something, boy. you What you mad for? you mad cause I'm getting more money? Nigga, do something. go. Nigga, wanna do something. Oh, that's what I thought, nigga. Niggas mad cause every other month, man, I pop up in a new something. New jewels, new crib, new car, new chick. Yeah, me and your booster. What you looking at? Got all this cooking crack now. Tell me who frontin'. I hear it good. Frontin' like you gonna do something. Viktor, hur um, relevant är det här? Inte jätterelevant. <laughs> det, var, det var en sån nostalgisk ådra som slog an mm. i mig. Blir du glad? Uh, jag kan bli lite glad ändå. Mm. Jag gillar ju liksom så här eh, Killa Cam Alltså hans röst är ju ändå jävligt cool liksom. Ja. Och så om man tänker honom i... En cap. Som är rosa, <laughs> helst. Um, Såklart. Ehm, så är det ju... Jag vet inte, jag, jag, tycker att det håller fortfarande, men det är inte... Det är inte superrelevant, absolut inte. Det här känns ju som att du försöker göra något lite så här uppdaterat, eh, liksom som ska vara lite coolt och nedtonat, när de kanske ändå är bäst på de här lite stökiga party anthem, ja. som är så här superstorslagna. Det är det, det de ska göra tycker jag. De borde vänta in den, för det kommer ju komma tillbaka, och så får de liksom köra sin revival då faktiskt. Uh, Vänta med spänning. Va? Jag <laughs> med spänning. <laughs> jag är ändå mest peppad på Camerons cape-kollektion fortfarande. <laughs> jag med, för lite cape. Kan vi, kan vi please skicka efter på internet? Låt oss. that's okay, that's all day. Existence is coursing through your veins. Remember why your home made you this way. You wanna chase them? Fantasies are fun. emotions are calling, calling your name. If you really wanna know the truth, I'll tell ya. år gammal och ändå så duktig. <laughs> Fy fan för barn. <laughs> Nej, vad kom vi fram till? Ni är ändå 15. Eh, ja, hon, hon blir väl 15 i år i alla fall. Mm. Eh, Willow Smith. Exakt. Ganska brådmogen stil ändå, men eh, hon, hon är ju ändå härlig. Ja, jag tycker, alltså jag tycker att hon gör liksom, som, som vi pratade om förut, hon är ju, hon har ju släppt bra grejer. Mm. Ibland så blir det bara kul, men det här är väldigt bra liksom. Mm mycket så här svepande produktion idag. Mm. långsamt och uh, liksom swooshigt. Kan... Lite som så här soundtracket till Inception, <laughs> när de spelar den här gamla franska eh, Edith Piaf-låten jättelångsamt. Det, <laughs> det, det låter det som en mardröm. Mm. Men det är lite kanske också för att vi typ sitter här mitt på dagen. Det känns ju också lite så annorlunda. Ja, det blir lite apatt. Ja. Uh, av någon anledning så spelar vi in uh, eh, Jenny Wenner lunchtid. Business hours. Hänt. Vi sitter här och äter varsin sallad <laughs> och dricker Loka. Det brukar liksom vara öl och um, kväll. Jag kommer bli helt förvirrad. <laughs> Och, du, du kommer typ inte kunna gå, gå tillbaka till jobbet sen. <laughs> Nej, vi får se hur det går. ja. ja. Men eh, Viktor, vad, vad, har du för kul på G framöver? Um, ehm, vad, När det kommer ja. till musik? Jag, ska, jag och min kollega Lee ska spela på Bokerian på fredag. Det kommer mm. bli rätt kul. Um, lite spretigt DJ-set. Um, ehm, sen så är det Grammis nästa vecka, det är också skoj. Just det. Sen får du gå? Jag får gå, va? ska åka på, och så ska vi åka på bylarm sen i mars också. Det ska bli kul. Mm -hmm. det hade varit uh, kul att hänga med på. Det är mm. den här norska branschfestivalen. Ja, exakt. Kommer, Om, det, kommer det bli stök? Uh, nej, det kommer bli jobb. Jaha. Bara jobb, jag <laughs> lovar. Lyssnar dina kollegor nu? Är det därför du... det vet jag inte, men <laughs> det är klart det bara blir jobb. <laughs> Får man ta sitt jobb på allvar. Ja. Och så har vi massa bra släpp på gång också från, från vårt håll som kommer, säkert kommer dyka upp här också. Mm. Spännande. Skicka dem hit. I will. Bra. Vad kul att du var med igen. Detsamma. Tack för att du fick komma. Hej då.